This is a CBC podcast. Dunga soa pigitsi, Mayor Paudu Vunga. Tusaksaune alam miyo. Tana tusaksaune kuviniu galoak inuit unikangi tigun. Taikani ukamayak kami, kinin qimmin kaanak ang mata. Ayong ang mata. sa Qinakulik sakatiakonniaklutik. nunguqutivalliallutik qulliillutamakkua qullerijavut orsoqarunniarpalliallutik qarmaugami nillarpalliallutik Tusarsaunaalarmiyu, CBC-kut, unikkaatuqait tusarsaunikuvineq тааннаагуннаералуартиллугу таамас уутто униккаангаа арсоруутигилаорсимаявернэрманик каалертиллугиит перуярнит неқинит айтсилаорсиманингани инуит униккаангинни наалаппуси униккаатоқаит тусарсрауникувиниит утертатаусималертиллугит уллумимуун таамас уутто qaujimajauttaaloortuuq inuit iliqqusingинни пилеқихатталаорнинганиин аммалу нуналинну нунавумми пулеқахатталаортуq мамисаилеринермит пилеқихатталаормиё арсоқорналаорту таана униккаанга тусаарлугу инуусингани аттуанеқарсимаммаат нулианга реггили уутто qaujigиарвигилаортаqa qanuittuulaornermangaa атаутикку наалалаортавуут Hej. Regulinge. Mm. Tutusarsauttiarpunga. Mm. Atuinnarortukulu vitaavani. Mm. Tusaatikeenarniaraki qilamikuluunni ilisarimmangаарpi utusarsauttiarmanga tusaatikeenarlaginge tusarsauttiarmanga. uuttuujunga uuttortuumasi mittimateriнгмиута нифигатусааллугу пиугилуасуерингиммилераага униккаалаарнеарама Tusarsauttiarpataana. Mm. Ilitarivio. Ee, ikke. A pingoasin manee? Joo. Nipikatusaalluku piukiluaseeringimmilaqaruaqa unikkaalaorniaqama maannaarna sauluangittumik tautunguaqattaqakku ullumimutik illuku илагилаортаккалутаиккуа нуусимақатигиларсимаяккақарйиманиармата оқатлангнаартунга униккаарнаартунга арсероруйуклутик таисимани каллақармами паклута оқатлангнаарпунга тавутаавунга унгаммук паллиалунга унгаммук паллиалаорлунга утерпаллианаармиюнга таувана кисеана унгаммук паллиалиллунга каманаруйуктумик питақарнаариллуни аксуалунгилаангулаарсимарму таинатикинниармияра найти саксити сари кактуаруураарсимагатта каалертуаруураарсимагатта тарвуни иглулу канакердаа ягаартанганну нахутингана униккаарнаартунга иланги инуйунниармата мақуктаа мақавимаю атингитааниарпаакка тусаал тусааниар туналунангимматик qawyimayuinnaullutiglu иннауллутиглу неақуттиартаақортторторна иглулингми уваттититут неақуттиаангаут амма урааяқулу тайккоктаама илагиллераларсимага кеқавималлутик уванга пингаюгияуллунга некти секsti серемитаикани нунатаинна атеқараармат манертуумми тайканилерлута манертууми Kalma gizem aroqsi majun. Taikan aksuaru aazaq qartumiitti arluni nattaqalausunga qattartumiillunilu taukattiakuruullunilu sinnaanga qimmigalaaruit sarliartullumakkua taimannauvaroqsimarman. Tainna nunagitavu nunagi taikaniilaukannaaqama. нунагиявутаппаунга тимму тунунгангаарлуна синаанга саангангман синаанга тамиксингаагагу пингуардикулоқарлуна қаартугаагалаақлунила сигдэнга тауванна итивингаангата туапаяангуна қаартуккуни тупервиттиавакулууллуни таикани каалертуалуулерлута кисеерутиюалуулерлута aguna suqattaluortuugaluat sinaariarparlutik аавагахиппарлутик таиманнаутиақатталоортугалуат каангилаоқарварлута кисоқаттиалаоқарварлута қамингасоруйунгиттиалаоқарварлута тааннақарма акуллерпаариявут қатсинникиа иллутаинна qunnaaqarnaqarpalauqattigu akunningagu tamauna illingata akunninguangagu pisunnarluni nateqaqarluni tamannaqun qurnaarmik tailauqattigu lumaani qinguana lutappikani qullertaqaqalluni taakkuumarruu illuqatigiikkilluti nirutulluni qariangalu iglua inoqaqalluni инаунгилэрмиё такерпаагалартақалуара нутаама нингу нингуккувинингит нингуувининга тайкане акуллерпаагаяву нерутулаагаллутигу туксиараарвигиверлутигунаатсингу яккут нериарторвигиверлутигу упааяраагатта уллааккут таввани каақаттугаангиттугуугалуа кисяни каалерпаллиалаугаттата иккани айвагуннаттиаруннерлутик наттиаруннаттиаруннерлутик айвагасулимагами qaujimattiartut aaviu qanuilioriaqarningani uumaju-innauluorma taqanuiliuqunnattialaortu tuquttiyunnattialaortu tuqusaqaatlutillunerjutit пижаоқаттарлути таамаалаоқулуарлута каалерпаллиалилаоқатта qulliillu qul qarmaisuuqatisamaummata tisamagiyamutaan aatikvaamiutooloortoq арнаруйумажуулоортуугалуа лулеариитавваугиллутик qitoqqangitai kaulluta aatikvaimi taakko inuungillertuu арnaayum majorlunuleaqilortaqaluangalu inuunngittuqalertu taakkuat isamagillutigu увагуллу сакиккуккалу тааккуангуллу тақармақариллуталлаа тааккани оқамаярпуллиақатталерамми қиммин каалерпаллиалермата ажорнарсиваллиалермата қимеққутиксақаттиақорниарлутик нунгуутиваллиаллутик qulliillutamakku qullerijavut orsuqarunneerpalliallutик qarmaugami nillarpalliallutик qitungaqaugalakslutiklu ilangami kittuuti taamaalerpalliagatta nillasuktualungmi makippalilaartugut qulliit orsuksaqattiaqunneermata таитсимани qallunajiagaortornarpagaungimmat qimuksikkut sikitoortaqangimmat nequtiksartaqattiangimmalluunni qallunajiagaortujaanatik niqiksani qallunajiagaorsimagaluarlutik quvaasukpimmilu niqijaulaartunik upenngaqsiangulilorsimungma taitsimani neikkiisaksitisali upenngaksaangularluni seqina uunangikkaluarluni ikullaatiartillugu uuna yoruyuuya kasaujarparluni uqamajarpalliaqattalerami paanigoo kangerlakutaangunaqartaujumi perujartaqartoq иннаунгиттугаруак марруу нериауннингиппатигоо таиматақартуугаруак bây giờ rọc xí mà dù bình điện ao dân à à chú ý đạc tập bông ngon nó chú ý rọc xí mà dù tiếng à suy ý ngụt lụt à tâm anh à, nó xin nà ngã khăn em mặt nụ trà bình có dù lụt nè nụ trà bình nạc dù ổn nạc dù nè cái mục xí gạc xeo rạc dù nè tâm ao nà rào khắc lụt à tu vong mạng nạc dù ta à. ao là xí dù qimmi isugunnarningini qanuingijjuuminingini saruqtuaruureqaruarluti ilangin tamaunaariqaruarluta tavvaatit uuqqarluni timittiattigun umiakuruqaqataru suuqa aullariqatta ikaaqunnasuguarlutigu masaluangiquruqluta кайситиуннераарлималигутаппаунга упагасуктаккинна кангерлуммукку илутулаама тувармуаратта таанналусикку ператааққаруйо ауллалларминани тамаанин иннернерлунилу кануиттивинниугалуакка таппаунгаулилаарсималигут пингасуингуллута атагуттаалукуттук пингаюгиларсимаягалуавут иннуунгилэртоқ qimukserilluni pingasuingujukut tappari tappaungarparsuta sikukkuuratta suuqaimma maujaungitsunilu ikimajunartualuujukut ullaksalaorpakkaluarluta tappaungakallaksluta qanipaluujarluniilaaksuri ақлусиартуалуугатта тамаанатуиннар укеангани арлуулертувинар перунартуалууммат атагуттаалукутта оқарлуни кануингиттиалаормата итсумани утаққилаукаллиугуу тиилиорнитсинни асуила унгавараттигу тиитоқаттулаунгиннатта тиитақарунниилаормат нунгурути сималилауратта taikko kukuruuvarortut ata saverajaulunne qulaalutapparnamatreervinga saverajaulunne sanaqalimaanga qal paippaangulluni kukukussuquluuvarortut taikko taimeatsumik tiitugeqaratta уунарсилерлуниду кукириартуалууммаллитавва таиккунга упатуиннарлутигу ki to ka te ke la fru ta ba ni ku ku mi ku ku mi ki to fru ta o ka ma je si ga mi i ko ra ka e go pe ma ka je bu te ku nu na re na ka sa re na sa yu nak tu na te te nga ta man na ak tu ma tu va ne ta ga mi ko ni lu ni lu o ka ma je le ra fru ti asidak tema atakuttaaru kuttu utiqaarlune икинниармута куллингин икуматтиумилерниармата амманерниармата таамалитаан утириарами маликсангиинналерлунилу увагу маккуингиннаулилорсимажугул ураажорулукимуксериллуни увангала икимажорулутуиннауллунга сакеаригакку наақуттиа увагууллуну тавванинерилаарлута neqitaaqquungittugulluunni taikkua nerinearmata inugiarmata tappaungosuuyarpakkata sikukkuussuuyarluta qimmiниkkua perlasuleraangamik kaaderaangamik ukungainnaroyurlutik pisukparilaarmata taikani qimukseqattartilluta qimmivut makitaluangitsut ukungalluti pisuujartut ajornarmat taikkuak taima sivunituavut sivuneriatuavut perujakuluuk marruuk innaungitsutikuu taima taikkuak upaarinasuktabut nerilaarmata qimaktavut uvagullu nerineaqatta sekearalo qamuti avataanit pisuppakkannuk ikimaqattanginnannuk иккигалуараангannук суккаалуарикканнартуалуу қатларанну перла суктунут каактунут таиманна писиссууярлута қиммимик оққуйоқараангат қимугасуктуугалуамик оққуйоқараангат нангерсикканнитсаангиттоқ қаужияраангатта маттартаутуиннарлуни қимакпаллиаллутику қиммигу нугуппаллиаллутик маққуингулаагулуарсута аиппангиннгуллутик qimmikittikuruulersuta tallimakuruuqqortunni qimmiqalersuta taakkua qannuilingiinna sijualuummata taamannakaaktualuugaluarlutik makitat makitangittupissutuinnartu tiitulaarilluta kukuummik kaaliluartualuulegaangatta kukujjaqapaluujarlugu tiitu yaqaangatta kukuinnereqigata uunaalikpakkatta kukuummik kaaliluartualuuleqaangatta kukujjeripalukslugu tiitoqaangatta nalerpulluunni uqartortusalaarsimalaungittunga kaaktualuulerpunga perlasuktualuulerpunga nalerputaamaililaarsimangittoq kukuitaikkoa piujullaalularsimayut уллувиниувиарлаасуунгуйуннарта питақаруннаатигис тагмаассималаорлута парнагаяагмиганну пигасуугатта улаажеқулу писоқаттармат уллулимаатсиа уллаангани уллулимаатсиа кокиутининагмиутиллунеу савинилу поорлунеу киллуутинилу поорлунеу ving me iluan. Uki tepungan. tapungan. Paunau yaruk, avunau yaruk, ulluri maak pisokattaktok. Sakiakaru teikungan nunamun tukayu yaksunu ulluri maak. Tagmakan nila unnersunu suta itilikurunakartauyuk. Nubuakti kutaa kurumaninna. luvaarliku taangujaquruugmat itilliqarluni itilliuningataanna ataqaqortikigmagu itillikurugmi neliagnu itikkartarnarma sikum sikumuarnarmat tamanna tikinnattikkunuvaartiku taaq sarialertavuk sigjasaattiakuruagut sariarsutiktuk taamanna luvuaqarlijaqaqlilluni аватаани писуссуйартугу тааманнаоқаттаранну ниллилаарсиманнану илаанни перласуунникумуттаа тааннақимминну илангат сигдамоқанилаангусор сигдиусааттиакулаагу писоқалааранну ингеққаралааранну илабугли таама оқартаумат иканигоо қикертами иглурилунилу утаққилунилу таикунгарниармисо таиманнауқаттарман қауяраанга таиманнауқаттарту увагугли ингеққагаяарлуну уллулима таикунга оқартанганут сивумуқаттаранну таиканитту тоқаалуулерта иглулиярерсимайо исертиюуматуиннариали ауммисерну утаққиортақаерсорта таанна нуваардикутаа салиарлутикку qimminnu ilangat timmu tamauqannunamut qisiaqattallalerpu peqalinnu utjeriyauttilaarularlugu utjereqquungimmaga magu sakeaqa oqautilerlugu inutuugannuk una qimminnu ilangat tauqannunamut qisiaqattalarpu suuqluuna tusaayo сиутингик тусааққуйилеқаттармутик таппуунганунаму қисеараангами тавватаанна каманарнеққауя каманарнаарнеққауяра тикисива тааман ингеққаллуну қисеақаттаанналермат сигджамут сааттиакулуагоранну пагнаннунаоқаанга уяравваақсуна ангиюутипалуартими тарсаутсиарлут оқарлунасаккиара токиосартуна уяклериалаукуллигу ноққарлуну ақуппакаутиги қаттармату тааманнаумма такаарниккумут таппакамаюалерлуни qaanganuarami tamaunga tappakittiallakuluungmat ujarasuktuillamaka ujaravvaangmat tappika ujaumalluni taimanna уягаасук юуммуктаа уяга ваангилипалугулунгмут аққувиппаллиааллуна саниму писсисилларпу кангеиттакаутигиллума кисимиктаама таккуйо такуйумамутлаа кокеусисангиннама коке кокерсинаарма кисууппат таманна туктоқарниулуақаттангиммат салиартаву қавйималлунеуллупе сакиарма уллаксиллунга таппаунга уялларпунга туктуалуугунукуа унорарапалуу яммарик сути туктуалуугунукуа увунгаттиаллакулу аниттукулууллутик таманна улуарнангит кисиюаалууллутик акуннигит ахиллутик таиманна апутеқартумауяссукааруйуллууллуна иланга ଉଡ଼ୁଆଙ୍ଗ ନେଇ ଯେ ସି ଯୋ ଆଗରେ ଇଲେଙ୍ଗେ ଆଙ୍ଗାନେ ଛେଟିକ ତେମାନେ ଚୁକ୍ ଟୁଟା କ ଟାଉଟୁ ରଖି ସେ କାଉଜି ଯେତେ ଉବତି ଆକେ ସମ ଆକେ ସିମ ମାରେ ସିନେ ଉଜାରା ଉଜାରା ସି ଜୋରୁଙ୍ଗ ମୁ ତୋରାତି ସି ଉଜାରା ଖେଉ ଯୁନେର୍ତ ଆନିତ୍ତୁଲ୍ଲକୁରୁଙ୍ଗ ମତ କାଉଜି ମତ୍ୟାର୍ତୁ ଟୁକ୍ ଟୁମି ନାଉ qauyimatsiartuq angutaulluta qauyimasuungugatta naukkunu qokerlugu nuungitsiammarilluni tappungаморлаарлуни qokersilunнармата ангутит qauyimаорту унорту qaniттукулуугмата илингиллуунни такуксауммарарлуни тааннатууллерпа исумавунга ниллернага атаусермигунни туктулларут нерилларунну qimmivuglunerinermata qujaarusuk qujaarusuk pasaalertumaluunni alianaigu soruyummarilertunga tuktugaluugma tataakkua tuqaartiluu sungarluniu tullerpaartamanna qokillarpaa tuktummakua qokerlugit tukertaluujarlutik oquligaalluti allaangallutik uquvallaatsuuyasuugummata taimaaleulertuni niaqaalu ukungalertuni tamajjalu aau kuvilertuni takuksiauttiarman qukertangagu tavvuuna kuvilertuni auktamanna <coughs> taunna manera aungorluni tautuktavu tamannu tamanna aung 다국고지 지금 쭉쭉 다치마 군익사락전에 아웃다만 니피가 어좀 나서 kuniksalarsin tuktumik tappa ugatitsiagani tuktuuqa tiaalungi tappaungmata арналлуути уллутиллу иланги сююгуна тукту кукератаартанга ааунаартуаюнгмат неққуа тақаангагуккуугармат ауктаманна ау таунна такуккуйуйарамиу туктуутаатсима оқунеаққуйигалуарлуни оқунгиммат сисоруунаккуна иксасингуа пиктуннеу аауна таманна туктук оқуттиақилаарулуарлутикку пукириангитсуйарлуни оқрууппат асиани кукерсинаармигами куниксераорлуни аауна таманна иссулаллуни иссулагами леақаама киппаллиангуяардилерлуни ааққикпаллиалертарнalunarani асуилааниако qummutsiarluni aaqqatsiarluni toquligaangitsialerluni писсисиллуниlu унгалитсиаганиттумик qukirsillarivу туктуммакоақанигиллуги qukirlugit иктуппаллаккаллааугмата торпаллаккаллааугмата тукертаматаа кунналунаруннеэқаллун налиаг оққуниалерлун таманна сивуллерпаами канаттукулу кукингаққауяни кукикканнилларпаа қаужингуаруннерлуни иссулатуинналерлуни тамаджамиққуата қаангагу аукуугартоқ qumмутtiарлуни ааққиттиарлуни тоқулигаангитсиалерлуни писсусиллунилу унгалиттиаганиттумик қукерсиллариву tuktummakoqanigillugi qukerlugit iktukpallakkallaarugmata toqpallakkallaarugmata qukertanga taakanalunarunneeqalluni naliak uqunialерлuni ikaw ngayon ng itakatan. Taman eh, kukira kanila warawakan dun eh. Taman na kukira kau yang nga pisu silang matuto katimin katijat katitakturak sa nita bunga. Abisi mawakaking mo takanigi tikulugaros. Tayo na ungalak pa ngoyong pisu sising matapa unganunawimiksahanot. мариксартауваллиалерлүни арпаюалла сингматутаппаунга тааккуаллоқутеққариагалуанги сулааруннаермати кануяангитсиалермати таппаунга симаксиуалууммата таббунгатсиакуруорлүни канаттакулууллуликсули путтуму такуксаажуннеерерлути тамармитсиа кингунингаангатаманна пуйуқтуаруурерлүни таксертуаруурерлүни таппаунааяру пукирэгэксаунгиттуккут таппака пуйеэртиллутиллу саннерлутиллу таппика саққилаоруарлутик пукирэгэсугеанга унарминангилуармата унгасиктуалуумата кисуттуннерлуну tuqtuqutiqajaaruneerannu taak qukertivvigeqqauyaga takujartuluarsimayavu aungullattaaqaluarmangaan ilaangmanna aungulortu tuqtuumanna aunga iqatiga oqautlugu innaleqatamaunga tariarlugtute oquyungae qinerialilarsimajgu uqquyaqianga isumagillutikku neqilunuglu qimiqilunuglu neqitaarniaqatta pingasutigun ilavuktaama ullulimaa nunalumaujaquyuulluni tuktusiortuni ulaajoqulu tuktusiorluni qiniqattartoq qinngummiga qattartoq qanngotittiaqikkunnilu оқатуиннақаттармат икунгарунигу икани нунами утаққиниартоқ иглурилунилу тақаарсерлунилу уяктэралаагулуарлунук питақангитсуни оқаллақоруйалаангаттугу иммигнут уваттинну оқаллақоруйалаангаттугу канукканна налунармат таманнуллутаутуклуну пеммиттингааранну таникканнилаагулуарлуну авалаксима юмитумит тақармагаат питақаяарани кануяарунниармалли таиккуа қукеққавиаралуанги тукту лаагаарулоорсиманимманилаак чуаварси магаттутаатсумани нэвдэтиммакуа аюрнарсиккаалии қарима яулит тисамани туктунник усиюалуулертунук илавук упанилаарсимармигаттикку тикилларпавук саалиижу утаққижу таввунгат тикиллунук туктума илуитсумик сакеараманеққаттиллүни қиммитуакулуппунеринаармата исимаанна таллимакулууққуулиларсимугма таккуа амиаккукулуит qautilllugu taikkuaqimaloortavut aagillunigit tuktumi sulu iliittumik qimeriqkannerlugit piusijualuunersauluorsimagmata teaqungillumakillutik нерисиматтиарнерсаулеранеқиммитааккуа қавуянгиннерсаулерлутик қуинижуалуунгиккалуарлутик ақеаормеқаттиарнерсаулерамик қиммин наллигиллутигу қиммитуакулуппут улликканнилиларсимаг мижугутаикканиттаиннарсулу уллуник тисаманеоққортоқ пигасуник лукиа уллиларсимагаттатаввани қиммин аақкигиуми тинна суллутигу qimmittuakuluppu angerraujutigilaaqattigu taima асуила qimmi qanuiluaqquujiyunneermata нериқартарерами лоқаутамаа туктумик туктуммакуа ақааттусурсуйарнагиннимма тақимминут қинериқартарникоқаавимажун ауллартуалуулиларсимагатта ангэккамут илааққиасунгулаарсимагума илаагаалуу миллингиккалуарлугау қарпасаалаарсималунга қангакиангаатигумукумаагалуарпита таикунгаманертууммут илавутаамакаактуалуулоормата қамингасуктуалуулоормата қарманиллартуалуулоормата ангэккаулилаарсимагмилугут туттуниллуусилерлута илавоқанеқарлуни канеқартау лимажуннеэрмигмататаввақиммит тигасууллута қамути аватаани униарлуталу қиммитуакулуппулутаақпа униарлутик ангеққаулилорсимажугут илаанниккоқиақаттулорсимагама қиасақааттутуқаугама qangakianga ilavuna upangniaqaruarpamuna nillianaga uqallakpalortunga taanna itillikuluunaqalortaqa uteqpallialiqatta itillikuluunaqalortaqa ungammuqpallialluta таббунаалилорсимармигаtta итиккангаарлугу сивикиннэрсаажуннерианга тоқаарнэрсаажуннақ нивуналунангинна асуилатарпуунну наккуулиларсимаюку итиккарлута сивингаяртуккут апутаатсиарлунилу тисулератта қимуксерлуталу иккижуиннааругатта таматта аксуару арианаиларсимаюк илламаярuyuk пасаарлута иманнаиппалаагуруартугут қиммипиутиллугикаангатиллута таунунгалунатэрнаунэрмуаратта таамааттуннаагаллута увагуунеақатаулериллута qimmigut taqaruaqaangata pitlaujunniiluaqaangata taqaersiqatigivakslutigu qimmitaakku taamaippaluarsimajugut utilernerput tangmaaqattartuk saugaluarnerpugut ujjiqattiangippasaaqakkinikkua тагмаагаттам галуарнерпиталукиа утиллератта уддериттиангип пасаараккит qimalaortavun qarmain taaktut isumagilluama taikunga tikililaorsimajugut alluittartungaagulo ilanganaqaujimajunga qaglililaorsimajugu taikunga manertuumununagijattinnut taaqtualuulluni silaqqertualuulluni ikulleattiarluni акунеувагнерат акунеулернератта кисианитаима наалагиартоқарпактутсаулернерами тусартароорнеармагаатта наалагиарнарпагауммат тэнна эннеунгилерто атагуттаалакуттуунеқаққавяра тэнна наалагиарсиманнерами тусарнерами аггертугут таармитаиманна эннунгмик такулилоорсимагатта такулиларсимагатта сивунитсиатинни писукту qalлиллута ноққаттиаммариларсимагатта таанна писукту утаққаттиаммарилерлутигу таиннанingингунеqalortaqa unikkaagaalisaarlunga sakerpaaqilaurakku uqojoojaqtoqquuyigittialeratta noqqattiammaqilaorsimayugu qanimaqojuqattaloorlunilu pijunniarpaksluni taamannaaqattaloormat uqaajaujartuqquuyitsiaveqatta noqqatsiammariqsuta taqaarsilu taqaarsarlutalu utaqqililarsimayagun uqamajangilagunluunniin uvattinnut qanu uqaajjarniarnikserput taatsimuqa qaajumut isumagiluamut apuutigami imannangaaqaannuq uqaloorsimayo aippaqtualuunaungatta meqijaaruulertukun uqsuqalertukun иманнагаа оқалларнуарма алианаерааруураарсимаю тикиттуаннуулаарсимагатта туктумагу силлута икуматтиалертунну тикилилаарсимаюгул аллоққауяра утервигилугу таикани каактуалуулертиллута иллертиарнуут қармаавалаормигмата капуевигми уллоқармақарпалаормигмата инуқартуиннауллути қармаа қармақарту иллертиарнууни тикитаулоорпалаоқатанеқувиуллуталу тусартааққорнеқаттата тааккунанга иллертиарнууни қанипалуммата қаллунатиарлу қасигами иглурингмиу тусартатааққорнеқамингиккуа санагаянгмуариллунни санагаянгми пажуктаулилаарсимажугут маррулеқалаамут аулларсималертиллутали нааматсиартуни неқиккунни аксуалу пажуктаулуарсимажугут ангилуалуммик икажулуарсимажутаиккуа кингуллермик тикигиармилуугалуа нунагиявутааннаманертуор синааганоханилуамут синаангапуюортуалууммат такутсиаруннарнигиннами пуюрмут mittu niidaarsimung misuk maqqulaqaraaq tanagajang mittujuinasuktuq niqinnik naamajunik qallunaarsiutinigluk naaqqakkunnik taikana aullangisungaardup tilluta utervigillugu aullangisungaardup tilluta taitsumanili naattiinguja ikpigijauttiarpaloorman naattiinguja minnuqqangaqujauvaloorqatta иннауnersaujutigut innaaqqijaarukkalu уллумисули таматуминга эққаумажул наатсингуяқаттат уллууллуни таппаанганунавиум миксердауянгани санеққаарлауярсуни тигуқармарпутаак тамаккуа туқтутақақаттангатсу таввани такулаарсимангитсунгали туктумик тавванеилерлиллунга нунагияттиннак наатсингуяавоқ туккууморпарна аггерту qainguyarluqtuq saneqqasimaarluqluni иллугут qarmakilagут taumillerpaangurman isullerpaangulluta aggiuyaarluqtuq tuktuumugunaatausikulu pisulerparluni arpajuarlulerparluni qainguyaarluqtu kaaqpugutappa такиараоқартуларсимаяра иннаиллутавванигасаммата тоқутауларлуна увангааси тоқутауларлуна қокерамаммариккалуарлугуннериниараттигу сорусииллу иннаиллун нериниаратта наатсингуягумман пинасеқуяулуарсимангитту питақалилаатуиннарторуу тук тукуру аксуалу иксиннагаорсимаю таутуктулимаатигут иланга аниармат исерсимажуугалуат санаттиаттигуурлуни таува унгавалаарсимажу qukigaqtauloorani naattiingujuummat иммақаапилауннерпат нугукаутигинаартақалуавут нерилутигулу qimminillu тамааяангулунни энгеиннар нугукаутигинаартаксарилавут уллума сулиннулиаралу эққартуйарлук тиккутаина туктукулу қайлаарсималу нулеэралуа таутунгуарниумивактавуктаина тукту аперилаарсимагмига кунулеэратукту митаатсимига аккилаарсималими нааттингуяартиллуку сунорботта таутунгуарпармилима натерувеэрулиарди кулурлуна анораяалуангатсуни аккилаарсималу кукертаулоорана аниггуутилаарсималу tautunguarput tavuksulinuleaqalu tamakkerlunu таиннатукту иллинналаорсимангман таввунга тикиллута тикиппаллаалеққаугатта тикиллута пируяутаатсима аиппанга таввунга нерутулааму қармамут исертаулоорсимангмат уннукпат мангудиумикпат нерилартурнаагат аксуала орсоқулиларсимагама таатсумани орсууллуунне иксинга иннаутинга ингуақаттарлугуулиларсимаяга орсоқулуалерникумут кисумаа орсунгани пижумалуалерникумут аксуалу орсамикта ватаутунгуақаттарлунга асуида туттутаанна нерлаақияуннерами аггортауннерами айви орсуа нутаа туаттукутаангуллутик қуангуллутик орсортақарлуна орсерпааринаартаву нерилерутта туксиартоқалоорлуна нерисигиаратта неқэмиттигусилаарсимангиттума увангали орсумиттигусилаарсимаюнга орсортааннатигугакку тамуаллугу иннаусияраангат иннаутинга эққарлугу аксуага орсорулаарсимаюнга илааккэртаамааттук саугалуарнерипу кисаанитта оқалаунгитсуу тааллумана каарлуалууллута нерпиутит ажорнарсилаарсимас аксуалуктоқоқаруннаа яттунерпиут имматтиакулу маанатту тоқаалуулерлута имматтиаллаккулоқаа иглулилиариллунга сакиара аперилисаарсимагмигакку иққаумақаттармагаагу пуигурмагаагулу таиккуатуктулеқиатит таутулоортакка канаимманиккуа лоқуюнналаарсимангиллал туктуга тукту тоқуане қавиматтиартут канаимманиннатуглерпаа аумминикуниксалаарпа киукаутигинанинга оқаутилаарсимагмага агаккумуккуур таиссимане пилераангулаарсимагатта таматтакаактуалуурилаарсимагугут увангариккисугууммага қаажималаунгатсуга қаажимаартоқартук саугалуарнерпу таатсуман қаажидартугалуата иккуа инуунгилермата киккуумагаата оқангилакка атаусертаанна оқаусерикатакпара атагуттаалукуттук илагиларсимагаттигу кисианили утериалаарсималу илавуннериниармата амма қуллинги икиллутик таввунга тикинниганут манертуумут арнариумаюккутаак конулеариингулаортук инуунгилэрмиюук аатикваамиута лорту исорартуйормани нерелитсинасулаарсимагалуармикмат арнариумаюулаорту аннериллунеу qimmi annerilerik palauqattigu таунанга аллерпа атаанитту туқавине атунгавине камивине нутаунгиттуару tavaanga inermik niklinartumik ilalluneu иннахартиллунеу исуартуйуни тамаатинна сулуарсимагалуармагу исерлунеу нерит неригуне кануингиннэрсаулернаарма кисианилиттаунерижумалаагит пивиттуалууллута каараарсимажугут сакигатаека арнаунерса қавиматтиат таиккуалу такулоорту таамақавниматтиартут канаилалу лаумагаат синнаксаусиортуту сарнериааравиаккит ангуттақаттарама пиллаттаартуна пингуангитсуна униккаартуник пингуангитсиаммариллуга униккаарпунга тавва таиканиллаттаалау кақаттаратаагама аксеруурналаума пивиктуалуулаугат qangmaati samauruummata suuqaimma синнаксаутиаqa исоқакаиннарнаармат тусаалаарту таиккуа ниппиқулуга пиугингитараруара нангмина quyannameeraalu taimaarlungalu Waikilinge. ai e ai Tu sannerusukainaqi. ee qanuiq ippigimmangaarpiu tamanna unikkaarilaorsimayanga uqauserigunarpiu ila suqqui suttianngirusorlaujaqquiliyunga <coughs> suqquigittiaqaannullu imanno ilangin suqqui suttiaqquuqattaginnama qaagutigeqquuluarraorsimayavut aujangani qanimajuaa aupallaayuaruuk отта иллиринмиут qimmivi qimak iliyaqattiab illa iliyaqattiangillutilllu qannimajuaru mati illirigmi tuinnalaukaroorsimagatta taimanna ka iliyaqattiangimullu uumajuinnaarujuqtuaruutil laukaroormata takaaktuartuar uvagullikaaktuartuarummangaata iqqutserusuruaqqujingimmarittunga ka คากรุกี่แหละเขาจะเขาไม่ลงอ่ะแต่ก็ทุกทุกอย่างสมัยกักตัวรรอกตุปฏิเมียกตัวเนี้แต่สมัยนี้อีนี่อาศัยขัดลาสมัมมาเต่เดมันน่ะพิวสิกิยาลาสมัมมาโกอุกตุกัสเซงมิมันอุนิกาตุนีอุปงัสสังุลาลิตัวมาโกเดมาอาศุกนักตุกุติกิตาวลามาตาแต่มันน่ะ упангапсаангу тайма таппаана нунагисуорилартаттинни кувиасуппу анигураангат тинаарпариалерлута неқааллиорую лавиарпалоормигатта таманна пеққат атоқатталоормигаттигу тайманнаиккуалуулоорпугу таассимани увагутуакулувалаорулеэраттааккуа или илагигулу кисяани нунаққат атикбаамиутаат агаагуримаами аситтиннани оқутқариулуарсиманикуйугу нунаққатигилиаққалуарсимагаттиу э аксоорна торсивлоортуалуи айвагна айвактоқармаллу кингунаагу асорна тоқалуарааруккуйииннилиорсималлуни сивунаагуттоо нута сорусикканнерулуутиллунгали каагужулуарсимагиллута qimmi qimmiijarujuglaavijarillu pitaununga aarlaaqataarnikuutilluta taama ilaqsimarmijugu inullari illuta taimanna ippalaartugu maanna аққаубаратто иклуми инеқаттиартуалооқаттасақатта таппанаттаинналиюннереқатта нуттариарпагуннерлут пилиангаутилертиллугу таана униккаанга таутунгуартитсиккииннақартаға таама қану аа аулларпаллиалертиллуги таманна нунай таяхаттаға таамаги иққаумавиги тамаккуа уқаусериққауянги нунай э таутунгуартакка тауванна нунагиқаттарнику тауваннармиута нунагиқатталаоқортигу тауванна нуаарсуку таанган итилликулуунеқартангатаанна укиукку тамаана итиккартасуунгуллута таавун опангако опилераангатта нуга таавуна уиварпаклутигу упиармин утерасулермигатта итиккангаалерлутигу таимааппалартугут уна кингуллерпаангани оқаратааммат таинна атаатагилаарсамаққууртаа киулаарсиманнэрмагуу ангаккумут пилериариаалаарсимаммагуу таинна атортауллуни туттууккууртоq таманна ухависеқигуннарпиу валлуунни қаuyимави аперигаккуниақаттиартаинна анигигакку David nga nangaqtaqottaqtutainna aperigakku qanuilorsumammangata pituinnaqquloonginnattagu pileria ila bilaga ngoyurorsimaqqornerattagu unikkaaptiaraannikuuruang allun simangitluningaru aperinisuruorsimagaruarmiyunga taissumani inuit ikajorteqatigi tiaqattalorsimammata nunaqqatigi kaluarsutit neqini pitsuteqaluarsutit um aigeaqarsugi angunasugiaqarsunillu maannali tautunguarsugu qanorli tamanna isumakiviu хано исимагивараа тааманнаутлуттаақаттилууман асорнартарсиулерпаклут асорнангиннерсаалерпаклут тайн тааманнаагиаруулаагат сивуниагут каартилуун тиарлутагула пин и киннеқаттиангимуллоқай сиоқамма қанимажуалуугат qimmi qimaksimat lutigu iggiligmarsima pinnirilaukalorsimagatta aupatlaajuvaaluutillugit taimanna peruyungar ortuk çağınlık buğun. Söğayma, teissumani qanima qattaqtillugiau pallaannarmaammalu asiaguut tamanna oqausiqijau kuqattarsimammai innau nersanuun aanni asiutiqarnanillu kisiani niqissami teemaassainna kisianiummaan ajornarman maannali tamaaniiliqatti illuqaliqatta taakkuaa nukarsiuyugu qanerli tamanna oqauserigunnarpiu qanu makkunnersauyugu qanorli oqausisaqarpikiviu tamanna <clears throat> suli атутсиакканнерасоқаттариақартаву кинауяаннармуккисиане нериманнасуппалератта неқип атутсиартутаунасуппалоормата таманнаттауксиана атутсиарасуммилугу пина таиманнаунасоқаттариақаралуармиюгусули кисис кисулимаат атутсиарасуклугу кисиане оаттиарукканнеруннар pagluta. апеққутигингитарнииванга регили ухаруnnattiartuti аиппарилаортарпиитти униккаангани миссаануун уджеруситтеэгааннюруангиннамаилаатаитсимани катилисаарникориуруорсимаганнук мааннатулли арнаугатта пеқаннаагасулерлутер иманнааварааунгиттуаругатта таисимани таиманна илангана уджерусулуангиттуксаабунга илауниккааттиартувиниалуммаан увигилаарсимажи туумаси тусаннарсунилу накормииттиалеққагивигили уқаллақатигигуннаратаараккиит аммалу униккаангани уқависсеқаруннаратааравит регили қояннами ила таавуна нунакит хаттулаортабут таутунгуарнартикааллалауккакатаарто иккаама иккаамалектаартак ила qoyannami уллухаттиакуллуги эраа <laughs> окей бай yep bye тусарсаоққаujоқ регили уттоо таамас уттуу нулианга Teissumani inuit ileqqusingit ukiungutillugu qaujimagatta ukiortartumiuteit arsoruutiki qattalaorsimajarnunit atuqattalaorsimamimmata piluartumit kaappallialertillugillu teimaittууtillugiit арсоқорнасуунго қатталаарнигинниит уқаусериjaусимақаттармата униккааккут атортаоқаттартувиниит пилуартумит ангунасуттиит арсоорнерилаортаминит атуқатталаорсимаммата питсутигиллугиит сууқаймаугалуаа сапутитсигиахалаормата илалимааминни нерититсигиахарсутиллуу укиураалуккуллу walau mata, kaakkaluarsu teemaakisiani valaumata iligutaoqattarsimavaliamata tamakkua makkunnersoyunut inuit iliqqusigilaortangi taissamani iqqaiqqaugaluarpus kau ilangagut tamanna tusaalersugu unikkaatuqarnit yakut qaqisauyakkut maungarlutit inuit unikangit at cbc.ca kauyige agunakputit. Tusagi akan nakumagovit para sa yaku CBC kut kauyige apigigugnakdate unikato kait ako alugin. Mayor Powder Vunga, tukimuaktit lugu Peter Sheldon, ammalo koya namitya kunga CBC kunit Pilere khatigi vattakka unikato khanit kauyige akhattakatta ikkanaya khatigi kunga. For more CBC podcasts, go to cbc.ca slash podcasts.